Jagannath Puri Narotameno hodočešće vodilo ga je kroz očaravajuće selo Šantipure, gdje je obožavao stopala sina Advaita Ačarije, Šri Ačutanande. Nakon što je uživao u društvu brojnih advetinih sljedbenika, nastavio je prema Harinadiju, gdje je prešao Gangu i ušao u selo zvano Ambika Kana. Tamo je susreo duhovnog učitelja Šemanande po imenu i Čeitanja i imao je sreću da dobije daršan njegovih slavnih božanstava Gorani Taj. Odatle je tam otišao u Kardahu, gdje su ga s velikom ljubavlju i oduševljenjem pozdravile Šri Vasuda i Šri Džanava Mata, supruge Nityananda Prabua i njihov sin Šri Viračandra Pravu. Putujući tako iz jednog sela do drugog i susrećući mnoge družbenike Mahaprabua, narod nam je ostao u neprestanom stanju božanskog zanosa. Plakao je, vikao, smijao se, Ponekad čak i pada u nesvijest dok je slušao kako te velike duše prepričavaju svoje zabave s gospodinom. Sa svakom anegdotom ni osjećaj razvojnosti od Čitanje Mahaprabhu su se produbljivali. I otkrio je da bi odjedanput započeo spontano neke pjesme jadikovanja i žudnje za gospodinovim društvom. Izgubljen u mislima o šičetanji, Narutan je onda nastavio prema Džaganat Puriju, sljedeći isti put, istu stazu, kojom je sam šičitanja Mahaprabhu išao prije puno godina. Noću bi stao istim selima u kojima je mm, i gospodin odmarao preko noći i u svakom je mjestu razgovarao Krišna Katu sa lokalnim ljudima, baš kao što je to radio i Mahaprabhu. Jednostavni seoski ljudi brzo su bili očarani narotaninim magnetskom duhovnošću i zgodnim likom i često su ga pokušavali uvjeriti da ostane tamo s njima. Svako jutro kada bi se narodama pripremao nastaviti svoje putovanje, gomile ljudi su se okupljale oko njega i slijedile ga dok je hodao. mi je često bilo teško raspršiti te, gomile, ali na kraju slatkim riječima uspio bi nekako se od njih oprostiti i nastaviti sam svojim putem dalje. U jednom selu Naratam je sreo jednog starijeg džentlmena, koji je svojedobno susreo še čitanja Mahaprabua. Čovjek je pozvao mu da sjedne s njim. Dođi, dječeće, rekao je poletno. Dođi da ti pričam o prekrasnim stvarima koje sam vidio vlastitim očima. Žurno je Narotama sjeo do, tog, do te sretne duše i slušao dok je starac pričao svoje sjećanja. Kada su Šučajtaja Mahaprabu i njegovi pratioci došli u ovo selo na njihovom putu prema Džaganat Puriju, rekao je čovjek, bio sam zapanjen vidjevši da gospodin hoda korakom odraslog poludjelog slona. Nisam mogao odvojiti oči od njegovog prekrasnog zlatnog lika. Izgledalo je da je potpuno nesvjestan okoline zemlje, vode, staza. Ništa mu nije imalo nikako posebno značenje. Njegove bakte, Nityananda, Gadhadar, Mukunda, Govinda, Jagadananda i Brahmananda bili su uz njega čuvajući ga od svega. Čuvajući ga da se ne ozlijedi. Kada bi sjeo sa baktama da bi častio prasadam, Vidio sam da bi jedva uzeo i neki zalogaj. Toliko je želio doći do Purija, da bi se usred obroka ustao i gromoglasnim glasom zavikao. Koliko je daleko nad Puri? Koliko je daleko nad Svami? Vidjevši gospodinovo nestrpljenje, Mukunda bi počeo pjevati, a gospodin bi počeo plesati. Slušajući o gospodinovoj žarko želi da dođe do Džaganat Purija, Narutam se široko smijehnuo. Čovjekovo lice je blistalo dok se sjećao tog prizora. Stanovnici našeg sela su onda imali najređi za, zadatak. Svevišnji gospodin, junak Vajkunte, plesao je pred našim očima. Najveći pri, prizor. Dok se je vrtio unaokolo, suze su mu curile iz očiju poput e, potoka Gange za vrijeme monsuna. Svih su nas smočile. Naratan je jednom zavapio. Zašto ja nisam tu mogao biti i to sve vidjeti? A onda, padajući do stopala tog e, čovjeka, E, narod mi promrmljao. Ti si najsretnija osoba. Starac je nježno podigao narutama i nastavio svoju priču praktički bez stanke. Samo nekoliko milja niže ovom cestom, rekao je pokazujući na obližnju stazu, Šičitanja Mahaprabu i njegovi pratioci su se zaustavili, bili su zaustavljeni na svom putu prema Nilačali. Čovjek koji ih je zaustavio, zahtijevao je da plate porez, neku taksu, i da ih neće pustiti da idu dalje ukoliko to ne plate. Na narutaminom licu je se očitovalo njegova nevjerica, da je itko bio toliko hrabar da se usudi zaustaviti gospodina, pa je starac dodao. Ali kada je taj sakupljač poreza vidio gospodinovu ozbiljnu uh, figuru, njegov, njegovo raspoloženje, bio je tako impresioniran da je pitao koliko je ljudi s vama? Gospodin je odgovorio, ja nemam nikoga u ovom svijetu i ne pripadam nikome. Ja sam potpuno sam. Cijeli svijet je moj. Rekavši to, gospodin je počeo mm, plakati jer očiju su mu tekle bujice suza koje su tekle iz njegove obraze. Onda je ovaj poreznik rekao, o gospodaru, budi ljubazan i nastavi dalje. Ali ove druge neću pustiti da nastave sve dok ne dobijem mm, to što tražim od njih. Što je onda gospodin napravio? Pitao je Narutam. Glas e, starca se je zagušio preplavljen emocijama. Ostavio je bakte i nakon što je sam nastavio kratko putovanje naprijed, sjeo je. Objesio je glavu, a u oči, oči su mu ispunile suze. Bakte su ga gledali sa druge strane te prepreke. očajnički zabrinuti da će biti razdvojeni od svog gospodara. Poraznik je gledao što se događa i pa se čak i njegovo na kamen nalik srce rastopilo gledajući gospodinovo plakanje. Zapanjen, poreznik je rekao, taj sanjasi sigurno nije obična osoba. Nemoguće je običnom ljudskom biću da prolije toliko suza. Ponovo je gledao, pogledao prema baktama i rekao, objasnite mi točno tko ste vi, čiji ste vi pratioci? A oni su odgovorili, taj Sanjas je naš gospodar, mora da ste čuli za njega. Njegovo ime je Šri Krišna Četanja. Mi smo njegovi sluge. I onda su svi počeli plakati suze božanske ljubavi za svog gospodina. Poreznik je sad bio potpuno zbunjen preplavljen dubinom njihovog raspoloženja i pročišćen njihovim društvom i on je počeo plakati. Požurio je prema gospodinu koji je sjedio i bacio se na tlo pred njega poput štapa ispred njegovih lotusnih stopala. Ponisno mu je rekao, Velika sreća što, te što vas mogu vidjeti je posljedica mnogih miliona života provedenih u pobožnim dijelima. Budite ljubasni i oprostite mi za uvredu koju sam nanio vašim stopalima. Molit ću se da vi i vaši bakte sretno stignete u Nilačalu. Loće i Tanja je blagoslovio tog poreznika i skupina je nastavila svojim putem. Naroda me dotaknuo stopala starca sa velikom poštovanjem. Iznova, iznova mu se zahvaljivao što mu je ispričao mm, tu transcendentalnu ledu sa Mahaprabhuom. A onda je i on brzo požurio dalje svojim putem. Stigavši na rijeku Bhargi, nekih šest milja sjeverno od Jagannath Purija, Narutama se okupao i osvježio u kristalno bistroj vodi rijeke prije nego što je ušao u obližnje selo. Mnogi seljani su se okupili da bi pozdravili Narutamu. Svačujući da je on sljedbenik šičeitanje Mahaprabua, jedan od starijih ljudi u selu pozvao je Narutamu da posluša priču o, gospod, o posjeti gospodina Čeitanje tom selu. Žudno želeći doznati sve detalje o gospodinovim putovanjima, Narutama je sjeo među seljane i pažljivo slušao dok je čovjek opisivao kako se gospodar Vajkunte mm, pojavio u njihovom selu i svih ih e, blagoslovio svojim pogledom. Kada su Šiće i Tanja Mahaprabu i njegovi bakte ovdje stigli, otišao se okupati u rijeku, ostavljajući svoju, e, svoj štab koji pripada Sanjasiju u rukama gospodina Nityanande. Dok je, dok je on bio otišao do rijeke, Nityananda pravo je slomio dandu na tri dijela i bacio je u rijeku. Zbog toga ovo um, rijeku Bargi nazivamo Danda Banga Nadi, mjesto gdje se je slomljena Danda Šičitanje Mahaprabua. U to vrijeme nismo mogli razumjeti zašto je Nanda Prabhu tako nešto učinio. Ali kasnije je Bhakta Mahaprabhu objasnio da je Nanda Prabhu znao da je Ši Čitanja Mahaprabhu sam svevišnji gospodin. Iz toga je smatrao da je njegovo prihvaćenje se beskorisno. I zbog toga je odlučio olakšati putovanje gospodinu i ukloniti te tu dandu, taj štap, tako da ga više ne mora nositi sa sobom. Nityananda Prabhu je razmišljao da je svevišnja božanska osoba automatski paramahamsa i zbog toga ne mora sa sobom nositi sanjasa dandu. mi je odao poštovanje rijeci Bargi, izrazio svoju zahvalnost e, starijima u selu i nastavio dalje svojim putem, žudno čekajući kada će stići do Džaganat Purija čim prije moguće. Naroda mi je srce brzo kucalo kada je ušao u sveti grad Purušotama Kšetre, Džaganat Puri, prebivalište svevišnje osobe. Drhtao je od oduševljenja, razmišljajući kako je ova zemlja koja se širi, ovo područje koje se širi preko 80 četvrnih milja bila, kako je to gospodinovo vječno prebivalište, obitavalište. I uvijek ta, to područje ostaje takvo kako jest, neoštećeno, čak i za vrijeme kozmičkih uništenja. Uronjen u duboku poniznost narotama je sve što je vidio tamo, drveće, cvije, e, ptice, životinje i ljude, promatrao sa strahopoštovanjem, sjećaši se da svako živo biće pod utjecajem tog mjesta posjeduje oblik sa četiri ruke. Iako su ti oblici vidljivi samo onima koji su najuzvišeniji među bićima. Narutama je tiho odao poštovanje iskazujući svoje oduševljenje svetom damom koja leži izvan zakona Jamarađa. Na tom mjestu čak i jednostavan, e, jednostavno dijelo poput spavanja jednako je dubokoj meditaciji ili samadiju. A ležanje da bismo se odmorili donosi isti rezultat kao odavanje poštovanja božanstvu. Okrećući se prema širokoj e, ulici koja se zove Velika cesta, Narutan je uhvatio e, pogledom spiralu na vrhu drevnog e, hrama gospodina Džaganata, sačinjenu od crvenog kamena. Stropoštao se na koljena i promatrao je sa čudom ogromnu crvenu zastavu koja se koja je lepršala iznad e, glasovite nila čakre sa osam žbica e, kao kruna na vrhu krova hrama. kupole hrama. Kakav prekrasan pogled! Puno duševljenja Narutam je ustao i požurio tom pješčovitom avenijom prema ogromnom kompleksu hrama. Bio je, potpuno mu je bilo jasno da njegova stopala sada hodaju istom svetom cestom kojom već stoljećima gospodar svemira zajedno sa svojim bratom Baladevom i sestrom Subatrom prolazi za vrijeme godišnjeg festivala Ratajatre, vozeći se na njihovim ogromnim kočijama koje povlače brojni bakte pune ljubavi. Puni ljubavi. Prilazeći glavnom ulazu u hram, Narotan je vidio dvije, dva ogromna kipa E, lavova na svaki sa jedne strane ulaza. Došao je do dvare. S desne strane je stajao očaravajući lik gospodina Džaganata, a do njega je bio natpis koji je govorio Patita Pavana, spasitelj palih i očajnih. Narod je se ispružio ispred gospodina koji se smijao, osmjehivao. Umjesto da posjeti hram, Narotam je najprije potražio gdje se nalazi kuća Gopina Tačarije, e, ovog dragog prijatelja i zeta Sarvabaume Batačarije. Ili tako nešto. Stigavši do kuće, Narotam je e, najavio svoj dolazak, zazvavši glasno. Odjednom je stariji Gopina Tačarija skočio na noge kako bi pozdravio s dobrodošlicom naratama, zagrljivši ga toplo svim srcem. Ljubeznim riječima taj e, poštovani Vajšnava pozvao je Narutamu da dođe i sjedne kraj njega. Narutam, ovdje svi žudno čekaju da te sretnu, ali prije se malo odmori i nakon toga možeš se susresti s baktama. Novosti o narutaminom dolasku se, su se brzo širile, a kuća Gopina Tačarije se brzo ispunila baktama koji su već dugo očekivali da će susresti Narotamu. Svatko je imao pitanja za njega, a on je ponisno odgovarao na sva pitanja izvještavajući sve o Vrindavani i pojedinostima svojih putovanja. Tačarja je organizirao da iz hrama donesu prasadam. Nakon što su mm, častili izvrstan Gopinata Gopinatačarja je e, zamolio Kanai Kuntiju, svog dragog prijatelja, da odvede narod na Daršan gospodina Đaganata. Dok je prolazio kroz e, masivna vrata drevnog kamenog hrama, narutama je preplavio zanos i cijelo tijelo mu je drhtalo. Požurio ispred svog pratioca i trčao prema gospodinu Džaganatu u, u njegovom glavnom e, glavnom mjestu gdje je davao svoj daršan. Hvativši eh, okom oblik gospodina koji je blistao pred njim, narodom se onesvijestio. Oko njega se ubrzo okupila gomila ljudi koji su bili znatiželjni i zabrinuti zbog tog e, zgodnog mladog sadva koji se ispružio na tlo. Nakon nekoliko trenutaka Narutan je otvorio oči. Nesvjestan e, da oko njega stoje ljudi koji bulje u njega, ustao je i pogled mu je pao na Garuda stambu. Skočio je i otrčao do stambe gdje je zurio očaran u kamenu, kameni stup na vrhu kojeg je bio Garuda. To je to isto mjesto, oduševio se, gdje je Šri Čitanja stajao dan za danom, uzimajući dašan gospodina. Naravno je prstima prešao preko grubog kamena, zamišljajući kako um, je gospodin Čeitanja svojim dugim zlatnim rukama obgrlio taj stup i gledao gospodina Džagana, tim prekrasan lik. mi je pogledao prema dnu stupa, a ovdje udubina koju su stvorile suze koje su neprestano tekle iz obraze šičitanje Mahaproboa, dok je s puno ljubavi gledao božanstva. mi je dodirnuo tu udubinu tlu, a onda je vidio otisak Mahapravove ruke na zidu. Položio je glavu na te e, svete otiske. Sve je to bilo nezamislivo. Previše za njegov um da bi to mogao shvatiti. Do tada se već gomila skupila oko narutama, ali on nije nikoga vidio. Zagrlivši sveti stup, na isti način kao što bi to Sri Čitanja Mahaprabhu prije radio, gledao je prekrasne likove Šić Džaganata, Baladeve i Subadre. Iz očiju su mu tekle suze u neprestanoj bujci, ne, stalnoj bujci. Ispunjavajući posudu na dnu stambe, baš kao što su to činile suze Šičitanje maha prije puno vremena. Iako je pažljivo promatrao božanstva, narod tam nije mogao misliti ni na što drugo doli na šičitanju Mahaprabua. Jednostavna rečenica mu se neprestano vrtila u glavi. Nisam bio u stanju dobiti tu privilegiju da budem ovdje sa tobom kad si ti tu stajao. Te sam se barem ranije rodio, mogao sam te vidjeti. Zašto si me ovdje doveo? Što sam došao ovdje vidjeti? Svi ljudi koji su uistinu bili vidjeli čitanju Mahaprabua i lokalni ljudi i puđari gospodina Džaganeta bili su radosni što vide ovog izvanrednog sveca koji je toliko podsjećao naši čitanju Mahaprabua. Iako je tam osjećao veliku razdvojenost, stanovnici Purija kojima je gospodin nestajao već toliko dugo vremena nedostajao već toliko dugo vremena, osjećali su kao da su sada ponovno u, njegovoj, u njegovom društvu. Njima se činilo kao da su se Mahapravove zabave, počele ponovno odvijati. Svi su bili u zanosu. Narotama se s tog mjesta nije micao cijelo podne. Promatrajući odatle sva tri arati obreda. Konačno je Kanaj Kuntija e, zamolio mu da se vrate do kuće Gopina Tačarije. Sljedećeg jutra Narutam je otišao do kuće Kaši Mišere, gdje je ušao u praznu gambiru, malu sobu u kojoj je Šičitanja Mahaprabu živio za vrijeme zadnjih godina svojeg očitovanog prisustva. Gospodin je ostao u neprestanom stanju božanske ljubavi za vrijeme tih godina, pokazujući simptome zanosa u razvojnosti od Krišne. Njegovo je stanje uma bilo praktički e, identično onome od Šrimati Radarani kada je udava došao u Vrindavanu da bi vidio gopije. Narodan je u sobu ušao tiho, iz puno poštovanja pao na tlo, odajući poštovanje mjestu na kojim je šri čitanja sjedio i mantrao džapu. Dotaknuši svojom glavom Asanu, udahnuo je njezinu, njezin miris. S dubokim poštovanjem dodirnuo je krevet e, napravljen od lišća kandali, na kojem je Mahaprabhu običavao ležati, dok bi Svaruk Damodar masirao mu stopala neprestano plačući odaje eh, poštovanje svakoj pojedinoj stvari u toj sobi. Dodirujući gospodina tako što dodiruje njegove božanske potrebštine, Narutan je osjetio njegovo prisustvo i pritom su se njegov, se njegov osjećaj razvojnosti od njega smanjio. Preplavljen zanosom, kotrljao se u prašni tog svetog mjesta. Hodajući dalje prema Tota Gopinat hramu, narod je vidio jako velike, veliko, očaravajuće božanstvo, blistavo crno, crne puti, kako na prijestolju sjedi prekriženih nogu. Tota Gopinat shvatio je, mogao bi poraziti ponos kupida, dirnut, narotam je pred njim ležao ispružen. E, svećenik iz hrama donio je cvjetni vijenac i položio ga nježno oko narutaminog vrata kada je Narutam ustao. Onda je odveo Narutamu do uh, sjedalaše Gadadar Pandita, gdje je Narutam odao poštovanje i plakao. O Gadadar Pandit vami prabu. kako sam nesretan što nisam imao priliku vidjeti te. Narod sam je duboko uzdisao. Kad ga je netko pitao, tko plače? Narod sam je vidio neku, neki mali lik u, u sjeni. Gledajući pomnije u tom smjeru, vidio jako, jako starog i jako blistavog vajšnavu, koji je bio pogrbljen na svojem stoli, na mjestu gdje je sjedio. To je mamo Gosvami, šapnuo je puđari Narotamu. On je jedan glavni učenik Vakrešvara Pandite i bliski družbenik Mahaprabua. On, je ovdje, on ovdje leži već mjesecima polusvjestan zbog razvojnosti od gospodina. Okrećući se poštovanom mudracu, požar je rekao, ovo je Narutam, stigao iz Nagije. Na Narutamino iznenađenje, mamu Goswami je ustao. Iako je e, tijelo očito bilo potpuno iscrpljeno, izgledao je nevjerovato sretan što vidi Narutamu. Zagrlio je Narutama čvrsto, namočivši ga svojim suzama. Gospodinovom voljom, voljom, rekao je, sada sam te vidio. Slušao sam o tebi od vajšnava koji su ovuda prolazili i razvio želju da te vidim. Sad je moja želja ispunjena. Uzevši Narutama za ruku, poveo ga je na osamljeno mjesto gdje su zajedno sjeli. Narutam, rekao je nježno, samo pogledaj ovaj prekrasni vrt. Toliko puno blaženih zabava se ovdje odvijalo točno ovdje na ovom istom mjestu, moj gospodar Gadadar Pandit bi sjedio i čitao šime Bhagavatam. Kada bi on objašnjavao šloke, izgledalo je kao da puno rijeka blažene duhovne ljubavi teku iz njegovih gracioznih usta. Svatko je žudio da ga čuje kako govori i svatko koga je čuo barem jednom, nikada nije mogao zaboraviti to iskustvo. Gospodin Gora Hari, gospodar Gadadar Panditovog života, sjedio bi tu kraj njega i slušao njegove slatke razgovore. O narotama, nema kraju opisa prekrasnih zabava koje su se na ovom mjestu odvijale. Govoreći s velikom ljubavlju Šrimamu Takura, ispričao je neke od tih povjerljivih zabava narotami. Nakon nekog vremena Mamu Gosvami je položio je svoje izborane ruke na narotaminu glavu, blagoslovivši ga i posvetiši ga e, stopalima gopinate. Nekoliko dana Narutama je lutao purijem iz jednog svetog mjesta do drugog. Posjetio je e, grob Hareda Stakure, gdje je Šičitanja plesao držeći, njegovo, držeći tijelo svog, mrtvo tijelo svog dragog bakte. Otišao je do obale gdje je gospodin plesao u ritmu valova koje su se razbijali u obalu. Vidio je gdje je gospodin trčao za mm, pješčanim dinama, pogrešno misleći da je to Govarden Hill, e, Govarden, i narod nam je posjetio i male, e, mali park za koji je e, gospodin pogrešno mislio da je Vrindavan. Jedne noći Narutan je ležao budan u kući Gopina Tečarije. Misli o gospodinovim božanskim zabavama neprestano su tekle neprestano su mu tekle glavom i nije mogao spavati. Nakon puno sati konačno je nekako um, kao zaspao i usnuo san. Narutem je otkrio kako stoji na velikom, velikoj e, toj cesti nedaleko hrama gospodina Džaganata. Bio je mm, zapanjen vidjevši da niz cestu dolaze tri nevjerovatne kočije. Bila je to povorka rata jatre. Ispred mm, kočije gospodina Džavenata narutam je vidio šičitanju Mahaprabua, okruženog svojim pratiocima, kako pleše u transcendentalnoj ljubavi. Narutama je očima pio ljepotu Mahaprabuvog transcendentalnog lika. Njegove lijepe, široke oči koje su podsjećale na potpuno rascvjetale lotose, njegove crvenkaste usne, iskrivljene u dobronamjeran osmijeh, njegov snažan vrat, široke grudi i uski struk, njegove graciozne ruke koje su se pružale sve do koljena i njegov put rastopljenog zlata koja je obasjavala sve smjerove. Udovi su mu se drhtali u zanosu, a potoci suza su tekli iz njegovih očiju, dok je glasno mantrao sveta, pjevao sveta imena. Šišitenja Mahaprabhu je radosno plesao među svojim baktama punim ljubavi, dok je njihova melodična sankirtana odjekivala cijelim svemirom. Svi bliski družbenici koji su nestali iz ovog svijeta prije više godina plesali su sad zajedno s gospodinom. Šijadvejta Čarja, Gadadhar Pandit, Murari Gupta, Haridas Takur, Rupa Gosvami, Sanatan Gosvami, Kolaveća Šridar, svi su pjevali od sveg srca. Narutam tako je stajao nepomično, pokušavajući primijetiti i zadržati svaki aspekt te iznimne scene. Gledaju kako gospodin Čitanja pleše sa takvom ljubavlju, da svi drugi bakte nisu mogli učiniti ništa drugo, već zuriti u njega ili plesati s njim, preplavljeni radošću. Ogromne gomile hodočešnika gurale su se kako bi mm, mogli barem na tren vidjeti kako gospodin prekrasno pleše. Neki polobogovi su bacali cvijeće, dok su se drugi prerušili u ljudska bića i pridružili tom nevjerovatnom festivalu. Čak i oni koji su bili hromi, slijepi ili gluhi, e, žudno su e, se kretali prema kirtanu odlučni da joj se pridruže. Čak i ljudi kamena srca plakali su kada su čuli gospodinovo melodiozno pjevanje svetih imena, a životinje i ptice su se mm, uznemirile od uzbuđenja. Dok i narod sve to gledao sa strane ceste, tiho plačući, gospodin Čeitanja je izašao iz Kirtana i prišao mu. Gospodin je pri, uhvatio Narutomu za ruke i zagrlio ga je. Onda mu je rekao, Narutam, vrati se natrag u Keturi. Moja želja da tamo ustanoviš novu vrstu sankirtana. Kroz svoje kirtane razotkrićeš moje učenja, misiju i zabave cijelom svijetu. Opunomoći ću tvoj kirtan da očara srca svih koji, koji je čuju koji ga čuju. Oni koji su dovoljno sretni da prihvate tvoje utočište, dobit će najdragocjenije blago ljubavi prema Bogu. Sada se vrati natrag, u Bengal i ustanovi Sankirtanu svetog imena. Uskoro ćeš se susresti sa sinom Čiranđi Vesene, Ramačandrom Kavirađem. Pa dvojica ćete postati naj bolji i najbliži prijatelji. Zajedno ćete ustanoviti kirtan i osloboditi na tisuće ljudi od ispatnje materijalnog postojanja. Ili oslobodite duše narodom. Dovedi, dovedi ih u sam prodaju ljubavi prema Bogu. Ja ću uvijek biti s tobom i uvijek ću te štititi. Narod nam je pao do stopala gospodina Čeitanja i okupao ih svojim suzama. A onda su je svaki pojedini bakta, uključujući Nityanandu Prabua, Advaita Čarju i Šivas Takura, zagrlio narota i ohrabrio ga da ispuni gospodinovu misiju. Narutam se da probudio, otkrivši da je sam u, u sobi gluho doba noći, uznemirio se, krećući se između njegovo se raspoloženje je osciliralo između zanosne radosti zbog toga što je susreo gospodine i njegove prijatelje do nepodnošljive tuge zato jer je izgubio njihovo društvo. Nije mogao učiniti ništa drugo već ostatak noći neprestano pjevati sve to ime. Rano ujutro sljedećeg jutra Narotam je otišao do hrama gospodina na Arati. Gledajući u e, lice gospodina Džaganata sa širokim osmijehom, molio ga je za dozvolu da ode iz Šikšetre i za opunomoćenje da ispuni misiju koju je dobio. Dok mu je upućivao svoje iskrene molitve, pao, cvjetni e, vjenac je pao sa tijela gospodina Džaganata. Puđari ga je uhvatio. Iako je u hramu bilo stotine ljudi, on ga je donio ravno do Narutama i stavio mu ga oko vrata. Narutam je smatrao da je to potvrda gospodina Čaganata da treba otići za Keturi. Narutama nije govorio o onome što, tome što se dogodilo kada se vratio u kuću Gopina Tečarije, ali je Gopina Tečarija već sve znao. Narutam Gospodin želi da se vratiš u Keturi i da tamo ustanoviš kirtan. Sada nije bilo nikakve sumnje da je došlo vrijeme da ode iz prebivališta gospodina Džaganata. Nakon što je Gopina Tačarija se savjetovao sa nekoliko lokalnih pandita, određen je povoljni dan za narutama da počne svoje putovanje. Bakte iz Purija su ga okružili na dan odlaska. Gopina Dečarija je uzeo u svoje ruke Narutamine. Toliko dugo smo čekali da te sretnemo, rekao je s puno ljubavlji. I naši su se snovi konačno ispunili. Duboko dirnut ljubavlju svih tih bakta koji su mu pokazivali, Narutam se nerado s njima oprostio, noseći sa sobom košaru Mahaprasade gospodina Džaganata za ljude eh, kod kuće. Narotem je putovao sjeverno prema Nrisimhapuru, gdje se sretno ponovno susreo sa svojim dragim prijateljem Šemanandom. Bio je oduševljen da, kada je otkrio da je Šemananda imao veliki uspjeh u svom propovijedanju. Nekoliko Sretnih dana nakon toga, Narutan je nastavio svoje putovanje. U Šikandi Narutama je pozdravio Ši Ragunandana Takur i odveo ga je da su sretne Mahaprabu ovog dragog prijatelja Šinara Sarkara Takuru. Iako je bio godinama i obično zaokupljen eh, transom na osamljenom mjestu, sjećajući se Mahaprabua, Šinarahari je bio preplavljen radošću što ima priliku susresti narodama. Drugi bakte i šrikande također su se e, rado okupili da bi pozdravili Narotamu i odveli su ga na daršan božanstva Šrigoranga. Sljedećeg jutra, kada je Narotam se spremao za odlazak, Šinarahari Takura se s njim oprostio, rekavši mu Toliko sam sretan što sam imao tu priliku vidjeti te. U, odsutnosti Mahaprabua on će ljubav prema Bogu proširiti, podijeliti preko tebe. Mnoge pale duše će uzeti tvoje utočište i ti ćeš proširiti gospodinovu zanosnu poruku tako što ćeš e, skovati novu vrstu kirtane. Ne brini ni o čemu. Sve tvoje želje bit će ispunjene milošću gospodina Čeitanje. A onda moje lice postalo ozbiljno i Narahari Takuri je rekao O, kako se smirno osjećam dok ti gledam lice. Neću ovu priliku još jednom dobiti. Nesposoban podnesti tu tužnu pomisao o razvojenosti, Narutama je pao do stopala takure, dok su mu suze tekle iz lice. Kada se ustao, drugi bakte su se s njim oprostili. Eka čakra Narutam je zatim prošao kroz katvu, gdje je Tanja obrijao svoje prekrasne kovrče i prihvatio odvojni red života od Kešava Baratija. Onda je otišao do Eka Čakre, mjesto na kojem je rođen Šrinitjananda Pravu. Meditirajući na lotosna stopala Nitaja, Narutama je brzo hodao prema tom drevnom gradu, gdje su pandave živjeli za vrijeme izgnanstva i gdje je Bima ubio zlu, zlog baku. Prilateći selu, Narutam je osjećao novu energiju kada ga je dodirnuo e, povjetarac koji je pirio kroz grane drveta pipala koja su, e, rasla uz cestu. Na, periferiji Eka čakre jedan stari e, bramana hromi Bramana, prišao je Narutami. Kako se zoveš, pitao je, i odakle dolaziš? Narutama je osjetio neobičnu privrženost prema tom starcu, kao da ga je već znao. Ja sam Narutama, rekao mu je, i živim u Keturi, s druge strane rijeke Padmavati. Bio sam na hodočašću Gora Mandale i Džaganat Puri u neko vrijeme. Sada sam došao ovdje vidjeti sveta mjesta na kojima je Nityananda Prabhu provodio svoje zabave. Stari, stari je e, odgovorio Aha, pa onda dođi sa mnom, sretno je rekao. Znam sve o ovom mjestu. Pokazat ću ti sve što ima za vidjeti. Neobjašnjivo privučen tim izboranim starcem i zadovoljan što ima mm, vodstvo vodiča, narutom ga je slijedio do sela. Kada su došli do nekih grmova, e, Brahman se okrenuo narutamu. Ovdje su Nityananda Prabhu i njegovi prijatelji običavali pasti krave i telad, baš kao gope u Vrindavani. Narutama je zamislio Nityanandu kako luta ovim područjem sa svojim e, topuzom i plugom na e, ramenu. S poštovanjem se poklonio, tiho odajući pošto, molitve, upućujući molitve Šenitjanandi Prabhu. Kasnije malo dalje, vodič mu pokazao drugo mjesto. Ovdje je Nitenanda Prabhu izvodio Ramalilu. Taj dječak rekao je starac osmijehujući se. Igrao je ulogu Lakšmane sa takvom guštom da kada, bi, kada je bio mm, e, ranjen u, u, bici, izgledalo je kao da je uistinu napustio tijelo. Prijatelji su ga zvali, onda su ga pokušali e, oživjeti njegov stariji, ali je ostao bez pokreta, nepokretan jedva dišući. Nitko ga nije mogao probuditi, sve dok se dječak koji je igrao ulogu Hanumana u drami nije sjetio da bi trebao donijeti e, biljke sa Himalaja da bi ga spasio. Onda on, samo kada je taj dječak donio te takozvane ljekovite biljke, niti je Nanda Prabhu se vratio k svijesti. Starac se oduševljavao svojim sjećanjima. Ti dječaci, smijao se, neprestano su bili zaokupljeni zabavama Krišne i Rame. Dan i noć ništa drugo nisu radili, ne ništa drugo nisu mislili. Starac je krenuo dalje, a narodom ga je slijedio. Hajde da ti pokažem kuću Hade Pandite, rekao je. To je mjesto na kojem se Nitenanda Raj rodio. Hodajući brzo s jednog mjesta do drugog sa nevjerojatnom vitalnošću. Bramana je živahno pokazivao e, jedno mjesto zabava za drugim. Ovdje u ovom dvorištu je be, beba Nitaj se običavala igrati. A ovdje preko je e, se odvijao, obred, njegov guru Karana obred. Ovo je hram Višnua gdje je nitaj obožavao gospodina, a ovo je mjesto na kojem je Sanjasi koji je došao u posjetu zatražio od Hada i Pandita da mu da svog sina Kenandu u milostinju. Hada je Pandit je bio prisiljen složiti se s time, ali kada je taj sanjasi odveo Nityanandu dalje, Hada Pandit je pao na tlo i kotrljao se u tjeskobi. Padmavati majka Nityananda Prabhuva, plakala je glasno dok je njezin sin odlazio i ona isto pala u nesvijest, točno ovdje. Cijeli grad ih je slijedio dok su hodali niz cestu. Svi su molili Sanjasija da ne odvede njihovog mitaja. Bramana je stao. Okrećući se Narutenu, iz čijih su oči utekle suze, rekao je, sine, ova mjesta koja ti ja sad pokazujem su daleko izvan domašaja čak i polubogova. U ovom selu Nitinanta Raj još uvijek prevodi svoje zabave, ali samo sretna živa bića, sretna nekolicina to mogu vidjeti. <laughs> Rekavši to, Brahman je odjednom nestao, a tam je ostao sam. tam je gledao unokolo zbunjen i šokiran. Njegov je vodič nestao i unatoč narotanim pozivima nije se vratio. Narata je pretražio cijelo područje, ali nije našao niti traga tog starca. Očan sjeo je pod stablo, uznemirena uma. Iako je pokušao mantrati džapu da bi se smirio, nije mogao prestati razmišljati o Bramani. Zašto mi njegov nestanak uzrokuje toliko tuge? Pitao se. Sreo sam ga samo prije nekoliko sati. Ako je imao neki drugi posao zbog kojeg je otišao, pa u redu, ali da tako nestane bez najave. Tjeskova mu je sve više rasla i bio je sve više očajan. Osjećao je da ne, kao da ne može živjeti ako ponovno ne vidi tog poštovanog vajšnavu. A onda, Jednako naglo kao što je nestao, Brahmana se ponovno pojavio. U jednom trenutku njegov se izborani lik preobrazio u blistavog mm, bijelog mladića odjevenog u sjajnu plavu odjeću, e, kose zavezane na vrh glave. Nosio je topus i, plug, i plug i Naruto me prepoznao odjednom da je to gospodin Badam. Širok, sa širokim ospjehom na licu gospodin je rekao Nisam te htio prevariti, ti si mi jako drag i zbog toga sam došao tu da budem s tobom. Ali nemoj nikome reći da si me ovdje vidio. Sve tvoje želje bit će vrlo brzo ispunjene. Rekavši to, gospodin Balaram je odjednom nestao. Narodama je stajao kao ukopan. Dugo vremena ostao je tako na jednom mjestu, u transu zanosa. A onda je pao na tlu, počeo plakati, preplavljen ljubavlju prema Bogu. Sljedećeg jutra Narutam je napustio Eka Čakru. Pjevajući slave gospodina Nityanande, nastavio je prema Keturiju.